Urdazuriko eskolan ondakinak bereizteko zakajontziak dituzte eskolako gela bakoitzean. Kantinako janaria ere berreskuratuz kompost edo lurbeltza ekozizan dute aurrek, irakasle eta ikasleak erregularki elkartzen dira bakoitzaren proposamenak entzuteko ingurumenaren zentzari buruz, bizi garbia sindikatua eta donimanen laitzuneko landaretegiko adituek ikasleai formakuntzak eskeni dizkiete, ikasleak baionako kanopia Ondakinen tratamendurako lantegia bisitatuko dute ere. Jean-Marc Mojo urdazuri eskolako zuzendaria da, eko eskola labela lortzeko, txosten emamitsua egin behar izan du. Uh, Aspalditik, uh, sartu gira, proiektu honetan, eta uh, lanaren euh, emaitza edo froitua lortu dugu ekainan. Horten segitzen dugu ere, eh? sakontzen uh, ditugu aktivitate batzuk uh, proiektuan sartzeko. Dosier hau ezigarri denbora hartzen du eta behar dira ere frogak. Argazkiak behar dituzte, uh, eh, aurren lanak ere behar dituzte eta eh, materiala honekin hautatzen dute. Horten ere segituko dugu. Irakasleak ingurumena eta ikasgaiak lotu dituzte, estatistika taulak eta masaren kalkulua landuz, helburua izanik ondakin kopurua txipitzea, astez-aste.